23 su sata. Sova Info. Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci objavio je privremene rezultate natječaja za financiranje studentskih programa u 2018. godini. Na natječaj je prisiglo 114 prijava projektnih prijedloga, a Skupština je na jučerašnjoj sjednici usvojila prijedlog rezultata natječaja. Rezultati su dostupni na internetskoj stranici Studentskog zbora, a rok za žalbu je 9. ožujak. Ured za znanost Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Društvom za kliničku primjenu neuroznanosti održao je dvodnevnu školu OZI, osnove znanstvenog istraživanja namijenjene studentima sveučilišta. Naime, studenti se svakodnevno kroz kolegije susreću s izradom seminara, znanstvenih, završnih i diplomskih radova, a vještina njihova pisanja smatra se savladanom, dok u praksi to baš i nije tako. Što je zapravo OZI i kako je prošao prvi dan škole, rekao nam je predavač i doktor medicine Filip Đerke. OZI je zapravo skraćenica osnova znanstvenog izražavanja, što je škola koja može biti dvodnevna ili trodnevna gdje zapravo kao što sama riječ kaže naučimo sve polaznike o samim osnovama temeljima znanstvenog izražavanja i znanstvenog komuniciranja općenito pa jako ugodno zapravo dosta su motivirani van je grozno vrijeme ovaj, a oni su došli dvorana je bila puna ovo koliko sam ja vidio dok sam držao predavanje nisu toliko gotovo uopće nisu tipkali po mobitelima i sve što je isto pokazatelj i kad god je bilo neka pitanja da postoje uvijek su imali pitanje tako da evo to je s strane slijedili su i oni mene, ja njih i za sad je sve super. A kako se Ured za znanost odlučio na organizaciju, rekao nam je voditelj ureda Ivan Franin. E, dakle, Ured za znanost je jedan od ureda studentskog zbora sveučilišta u Rijeci i kroz svoj rad Ured za znanost pokušava studentima sveučilišta približiti samu znanost i znanstvena istraživanja koja su često nepristupačna studentima. Dakle, studenti na svojim sastavnicama vrlo šturo obrađuju same ovakve teme, znači kako napisati znanstveni rad, kako se znanstveno izraziti, što je to kongres, simpozij i slično. Pa na neki način ova radionica e, besplatno može educirati studente, znači sa svih sastavnica, kako tako nešto učiniti. Također Ured za znanost i studentski zbor osigurao je besplatno za sve polaznike e, materijale za školu kao i ručak. Više o znanstvenoj školi poslušajte u Sovi Info Plus. Sutra u velikoj dvorani Art Kina Croatia s početkom u 11 sati polaznici filmske škole Frum predstavit će svojih 25 filmova. Frum je inovativni obrazovni program koji bacači sjenki organiziraju u Hrvatskoj od 2012. godine, a koji svojom popularizacijom u trajno nasljeđe ostavlja znanje, bonton, opću kulturu, kritičko razmišljanje te pojam o pametnom organiziranju slobodnog vremena. Šesto polaznika filmske škole Fromu u 2017. je napravilo 55 kratkih igranih, eksperimentalnih animiranih, tematskih, povijesnih, dokumentarnih, avanturističkih i fantasy filmova. Ulaz na sutrašnju reviju je besplatan. U Ožujku u Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja pristaje putujuća izložba Being a Refugee, a European Narrative – Izložba je ostvarena kao dio istoimenog EU projekta u suradnji s pet muzeja koji sudjeluju na projektu. Projekt Being a Refugee bavi se izbjeglištvom na području Europe u 20. stoljeću. Pomorski povijesni muzej Hrvatskog primorja sudjeluje na izložbi s tri predmeta kojima se referira na izbjeglištvo u razdoblju nakon Prvog svjetskog rata, u Drugom svjetskom ratu i u Domovinskom ratu. U sklopu otvorenja izložbe 5. ožujka bit će predstavljen dokumentarni film I am nobody snimljen stražiteljima azila u Republici Hrvatskoj, a izložba će biti otvorena do 4. travnja. Na južnom platovu bivše robne kuće Gornja Vežica u ponedjeljak od 16 do 19 sati održat će se osmi sajam ekološke hrane Eko Vežica, kojim započinje nova sezona ovog sajma. Sve posjetitelje na sajmu uklju očekuju certificirani ekološki proizvođači s raznolikom ponudom proizvoda. Od mlijeka, jogurta i ostalih mliječnih proizvoda preko brašna, tjestenina, kruha, peciva i mnoštvo drugih. Sutra nas očekuje još jedan kišni dan. će umjeren sjeverozapadnjak poslije podnje u okretanju na jugo. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 8, a najviša dnevna od 7 do 13 stupnjeva ovu info uredila Katarina Škrbić. Slušali ste Sovu Info.